Минатата сабота зборувавме за праведниот Ное, така наслови насловив темата, преку кого што ја го видовме лицето на праведните во предпотопниот свет, како паралела на она што ќе биде во наше време, затоа што нели самото писмо вели дека како што беше во Ноево време, така и ќе биде пред дојањето на Синот Човечки. И како што беше во Лотово време, така исто ќе биде и при дојањето на Синот човечки. И навистина живееме во такво време. Да се подсетиме на два стиха, кои што ги читавме минатиот пат. Битие, шеста глава, че прва Мојсева, шеста глава, пети стих. Какво време беше Ноевот? Господ виде колку е голема човековата расипаност на земјата и дека секоја мисла во неговата памет секојаш е само зло. И рековме минатиот пат. Ова е тешко човек да го замисли вообшто. Да немате ништо добро веќе во себе. Значи да, да мислите само како да напокостите, да расипете нешто, да, да направите зло, да убиете, да украдете и така натаму. Страшно. 11 стих. Значи, она што е во мислите на Ели излегува и на површина на дело, 11 стих вели, во Божите очи земјата беше се расипала, земјата се наполни со насилства. Минатиот пат спомнавме и дело тоа и читавме во Патриарси и Пророци. Какво било тоа време? Ма не знам што и да имате, не ви вреди, затоа што ќе дојдат и ќе ве оплачкаат. Ке ви одземат и имот и... Може да мислите во тоа време. Златото и среброто биле на површината на земјата пред потопот. Елен Вајд вели во Патриарси и пророци луѓето а, се надпреварувале кој колку поубава куќа ќе направи за себе и просто може да замисли сега какви били тие куќи да кажем или живеалишта злато, сребро, значи све плескало. Себишни станале, заборавиле на Господа. Насилни дури, грабале еден од друг, се убивале. Жените си ги взимале едни на други, нели читавме за тоа. Страшно време. И во тоа едно такво време Ное обстанал, нашал милост кај Господа, имал цврста вера, бил цврст како карпа, како што читавме, праведен, непорочен. И она, најбитното, одел со Господа. Истиот извештај, како што реков минатиот пат, како и Енок, одеше со Господа. Тој го одржи. Значи, минатиот пат видовме како издржи праведниот Ное, лицето на правдата, да кажем, на праведните. Меѓутоа денеска ќе го видиме лицето на злото и на злите во тоа време, паралелно со тоа како ќе биде лицето на злите во наше време. Затоа што писмото вели како што беше во негово време ќе биде и во последното време. Што доживел Ное? Само да спомнам неколку изрази. Како го нарекувале? Измамник, глупав, фанатик, прост, забеган, луд. Тоа биле зборовите кои што ги слушал од, од луѓето, од толпат. Така да, да не се изненадеме ако такво нешто ми за самите себе. Тоа вопшто не е за изненадување. Бил исмеван. Јас пак ќе се сетам, вчера спомнав, го гледав она видео од 24, телевизија 24, 24 вести, како се вика, кај што се зборуваше за легализирање на истополови бракови, кај што гости, гости мегу другите беа Ивица, значи отец Ивица, го знаете сите, а од друга страна Бог и 13. И само да ја видевте фацата што ја правеше и како се однесуваше Боки спрема мислењата, значи и оние а, од Библијата и според верата на православието, односно тоа е тоа, истото што они го веруваат во овој правец и ние го веруваме. Какви фаци правеше, како се исмеваше на некој начин. Тие луѓе имаат сосема поинакви вредности, ако може да се наречат вредности. Обшеството пропаѓа. Моралот се пропаѓа. И тоа нагло се оди кон тоа време, како што било и во времето на Ноја го исмевале праведниот Ное, го правеле лут, го правеле фанатик, немојте да очекувате нешто поинакво. Во последното време, во наше време, веќе тоа се гледа и се слуша. Видите само некои секвенции од, значи, она може би најголема група. Ке видиме неколку групи на луѓе кои што останале надвор од арката, од бродот. Нели од пас зборувавме за тоа кои биле спасени, но е со своето семејство, тројцата жената, тројцата синови и нините жени. Да ја видиме таа најголема група. А, и некои значи, секвенци, некои делови од тоа како бил животот во тоа време, какви биле луѓето. Вели Господ на предпотопните луѓе им дал големи интелектуални способности и богати дарови. Може да замислите кој коефициент на интелигенција, да се изразиме така, го имале тие луѓе тоа нешто не, не можеме да, да, да, да влечеме воопшто паралела со денешните нај, нај, нај а, интелигентни луѓе. И пазете до кое держе дошле, само после 1600 година, или отприлика 1654 година, ако сметате според годините во пета глава, таму битие, ке дојдете до 1654 година кој се случи потоп. За многу кратко време. Чи не е во интелигенцијата луѓе. <laughs> не е во интелигенцијата воопшто. Но тие, вика, место кон дародавецот се свртеле кон себе, златото и сребото кој било распослано по земја да го користеле за да се изградат што побави куки. Самите се измислувале богови, заборавајќи на Бога. Значи, кој знае што се правили, какви кипови тогаш. Ја напуштиле скромноста и едноставноста и се дале на расфрлање, джинджурење, да не кажам, сетете се на тоа како се расширило многу злото. Како, на кој начин? Кога човечки, Божите синови почнале да гледаат на човечките керки. Зошто? Зошто почнале да гледаат на човечките керки? Што немало ли Божи керки? Да, разголени, нашминкани, накитени, зинджурени или не знам што. Тоа почнало да ги мами. Па потоа овие керките Божи, гледајки дека ја губат конкуренцијата, па почнали и тие да се джинджурат. Да... И ете го злото. Тоа то само аспекти, делови. Ели дошло до мешани бракови и така натаму. Правдата била погазена. Каква правда, луѓе? И фрлена во прав, насилства, убилства, смевачи, подигрувачи, како што проучувавме минатото турмесече, Петро послание. Во последно време се јават подигрувачи. Што ќе велат? Научници, нели? Учени луѓе. Каков така, дошт, што е тоа воопшто? Никако, никогаш шкапка дошт не паднало. Нема ни да биде. Ово е полудил, значи, навистина, но е. Измамник е, сака да не измами. Со ширењето на гревот, вели, се повеќе се намалувала неговата тежина. Знаете, колку повеќе грешите, вие толку полесно гледате на гревот. По-нестрашен, односно дури и пожелен вие и Дори и на крајот ќе дојдете во ситуација која ќе се исмевате на оној другиот што ете толку морално истенчени начела има, па се фаќа за, не знам, за ситници, односно крупните работи веќе се ситници. Ви реков, му се исмеваат на Ивица заради ставовите дека само маш и жена може да влезат во брак. Во кое, значи, состојба се наоѓа таков човек, за жал. Може би има се уште шанси, не можам да судам. Значи, со ширењето на греот се повеќе се намалувал неговата тежина. Почнале да велат дека законот не важи веке. Аха, значи нешто слично како во наше време, спомнавме. Дека Бог е милостив, дека Бог е любов и никојаш не би направил тој такво нешто да земе ца да ја уништи целата раса, како што Ноја ни проповеда. Демек само требало да влеземе таму и таму ги бидеме спасени, оти Господ ќе пуштил потоп. Не, нема шанси такво нешто да се случи. Така и денеска проповедаат љубов, Господ е љубов, да. Ама како ја представуваме таа љубов? Велеле дека за тоа прво би морале да бидат запознаени учените, аха, се извинувам, скокнав малку. Никако не можеле да ги прифатат тезите на Ное за сеопшт потоп заради отсутството на дожд. Велеле дека за тоа прво би морале да бидат запознаени учените луѓе и мудрците на овој свет. Кои мудрци, кои експерти кои што станаа веќе секој втори во наша Македонија? само мудруваат човечка мудрост, која што во Божи очи е што? Лудост. Тешки е, навистина, но не треба да се плашиме, воопшто. Матеј пета глава. Што ни кажува Исус таму во на гората на блаженствата, уште на самиот старт, значи на таа негова голема проповед, Мате 5, 10 до 12. Блажени се оние кои што се гонети заради правда, зашто е нивно царството небесно. Блажени сте кои ќе ве нарекуваат, навредуваат и гонат и говорат лажно против вас секакви лоши зборови заради мене. Господ вели, радувајте се кога ќе се случуваат. така. Како успел Ное да издржи? Па Ное бил воден од Духот Свети. Ное бил, Ное, Господ одел со, односно он одел со Господа, нели? Читавме. Одел заедно со Господа. Господ му давал сила. Господ, а, Ис, а, Ное, се извинувам, не обрнува внимание на тие исмевања, на, на, на сите тие работи околу него што се случува. Тој гледал нагоре. Ова е една полука за нас. Не обрнувајте внимание на тоа што ќе изборуваат за вас, ќе го обвинуваат, може би, ќе, изборат. зборат, леле, ја знам во Штипуште на времето, значи 90-ти која година таму, Штипјани ден денес, како, што знам, што да кажам, многу клет народ, не знам како да ги наречам, стварно. Ајде, може би и лоши изборот. Аха, таму, кој знае што прават, се соблекуваат, не знам што прават. Значи, меѓу народот се шират разно, разни гласи и не сакат да влезат да видат што се прави. Не обрнувате внимание на такво нешто. Ве оговараат, негде сте слушнале нешто. Не обрнувате внимание на тоа. Гледајте нагоре, ако сакате да издржите, инаку можете да изгубите многу лесно верата. Да ве одвлече гјаволот со мислите или како и да е. Видите што веле еден цитат од Духот на прошлото. Но е бил испитан и испробан целосно, или што вели ние и уздуш и попреку. Целосно. Па сепак го сочувал својот индигритет пред лицето на светот, кој бил целиот свртен против него. Замислите си, Ное против целиот свет. Таква била состојбата, пред самиот нели, потоп, морам. Ико, нели, предходно од минатите генерации, нормално дека имало луѓе кои што биле спасени. Но во тој момент тој, односно вкупно, оние 8 души против целиот свет. Вчера беше оној утрски стих 1 Цареви 19:18 кога Илија ја дикува таму во пештерата сокриен и му вели на Господа дури на два пати во 19 глава, значи прва цареви. Господе, ревнувам за Тебе, ама што да ти останав јас сам, сите ги испотепа, јас сум сам, вземи ми го и мене животот. Сам против сите. И его, нели, Господ ќе го охрабри во тој стик, конкретно 19-18, му вели уште 7000 има кои што не ги приклонија колената пред Ваал. Да, некојаш, би, некој од нас ке доживее такво некој искуство, кај што можеби ке се чувствува сам. Можеби тоа ке биде наше огнено крштевање. Сам против сите, но не забравяйте, Господ е со вас. Матеј 24 глава. Ова мора да го прочитаме за да пред да тргнеме во разгледување на тие неколку групи, кои што може ги има повеќе, меѓутоа оние кои што јас ги видов. Значи, Матија 24 глава, 39 стих. И не знаја додека не дојде потопот и однесе се. Така ќе биде и доаѓањето на човечкиот син. Што се случи? Дојде потопот и однесе се. Што однесе? Кого однесе? И некојаш вака многу бегло, нели, ќе погледнеме, ќе прочитаме овој стих и речеме, да, се. Меѓутоа ги однесе сите оние кои што беа надвор од арката, од бродот. Кои си тие? Какви све групи на луѓе имало? Еве, јас е, најавив малку секвенција, некој читав, односно спомнав од она убава глава, прочитајте ја, потоп, седмата глава потираси и прваци кај што нели имало отворени бунтовници, смевачи и така натаму. Но, дали само тие? Еве сега ќе разгледаме некои други групи на луѓе. Битие пета глава. Значи, назад се вракаме. Прва е пета глава. Читаме 28 стих. Па подолу од 28 до 23 стих е помнат. Кога Ламех наполни 182 години, му се роди син. Според писмото се вели дека Ноја му бил прв син на Ламех. Му, даде, му го даде името Ноја, кажува, зошто после 30 стих, по Ноевото рајање Ламех живееше 595 години и му се радја уште синови и керки. И Ламех поживеа 777 години, реков минатиот пат умрел пред Матусал, пред својот татко, дедото на Ное. Но, забележувате, Ламех имаше и други синови и керки. Каде беа тие? Браќа и сестри на Ное. Да, може би некој од нив порано починал, мада малко е тешко да замисли, видите колку години живееле. Во шестотата година на Ное дошел потопот. Значи сите овие помлади од него Имале по 500, да кажем. Каде биле тие? Веројатно надвор. Нели ги имале истите можности како и Ное, истиот татко, Ламех, праведник, истиот дедо Матусал, Матусал е исто величина на човек, верен човек, заедно работел на, на архата со Ное, во изградбата, заедно проповедал со Ное и живеел до самата година нече, значи, на самиот потоп. Да не забраваме праделото Енох. Интересно е, кога ќе замислите само, нели, некој само читаме години нешто, па дури на почетокот кога читав да ви кажам, ми беше досадно, меѓутоа нема нема досадно место во Библијата. Значи, едноставно копајте, копајте, ќе видите дека се нешто ново ќе излегува. Кога Енох се раѓа, Адам имал 620 години. Тоа ако читате од Константинов и во Кинг Джеймс, ако читате во ревдираниот превод, там има многу грешки во годините. Значи. По една стотка плюс додавам. Не знам зашто и од каде, меѓутоа и во стариот православен превод беше така и во овој ревидираниот гледам <clears throat> нема баш некои поправки направено таму. Значи, кога Енох се родил, Адам имал 620 години. Видите сега, кои се луѓе имале директен контакт со Адам, што сакат да ви кажам? Тие синови керки на на Ламех, значи браќа и сестри на Ное, може ли да од прва рака, буквално не од Адам, меѓутоа да се научат од својот татко кој што бил современик, живеел со Адам, Адам кој што лично знаел што се случи, го доживеел падот, и старувањето од Едемската градина. Замисли си кои можности ги имале. Меѓутоа што, а ти тоа не е доволно, па и со Исуса оделе Па и низ пустината одели и 300 чуда гледале од Господ. Тоа не е доволно. Матусал кога се родил, Адам имал 685 години. Бил се уште тука. Ламе кога се родил, Адам имал 872 години, значи таткото на Ное бил се уште дојка кој се родил, значи живел е, скоро 100 години, не, не толку многу, 60 години, дојка Адам се уште бил на земјата. Може ли лично од него да се поучат, да слушнат за падот, да слушнат за надешта во спасението? Кои се можности? Истите можности ги имале, меѓутоа, само Ное од сите тие деца на Ламек се спаси. И ништо чудно, денеска ќе видите исти родители, двајца синови, едни од ваков, други од инаков. И си викате, па до што е? Па, Едниот слушал, другиот не слушал. Што друго може да биде? ли се тие. Страшно е. Може да замислите сега, фаламо на Господа, што немало, значи арката на Ноја немала прозори од страна, вака. прозори или што биле тогаш. Не знам што материјал би било тоа. Па Ноја да ги гледа тие сцени, да ги гледа таму своите браке и сестри како се дават. Знаеме, читаме таму описот на арката, само од озгора имало дел од каде што доаѓала светлина и тоа така добро биле, значи, организирани сите тие соби, да кажем, или да внатрена, или на три спрата, каде што секаде можело да допре светлина. Чи значи, нагоре, затоа многу не можел да го види копното, нели, која почнало да пресушува, да, да се повлекува водата, па праќал птици и така натаму. Добро што било така. Страшно. Погледнете друга група, Значи, да рековме, браќа, сестри, значи, близки, роднини. Некои биле длабоко осведочени и би ја прифателе опомената. Внимавајте, длабоко осведочени. Не нешто онака, површно, длабоко осведочени. И би ја прифателе опомената. Но имало толку многу такви, кои што се подбивали и смевале со Ное што и тие најпосле му подлегнале на истиот дух. Затоа реков и пред две-три саботи зборувавме за гнасотиите, за она на што се гнаси Господ. И да се тестираме, да видиме дали сме ние на таа линија или полека-полека може и под влијание на и смевачи, на вакви, на такви, на експерти, на не знам што, па попуштаме и полека го менуваме курсот од она што сме научени, она што го вели Библијата. Значи, затоа што имало толку многу што се подбивали и смевали, што и тие, вели, најпосле му подлегле на истиот дух, му се протиставиле на повикот на милоста и набргу се нашле меѓу најдрските и најбезочните подсмевачи. Овие сега станале најголеми подсмевачи. Оние кои што биле длабоко сведочени од пораката на Ное. Зошто? <clears throat> Затоа што ова е правило. Никој не е толку безобзирен и не му се предава на гревот до таа мера како оние кои што еднаш ја имале светлината па му се спротиставиле на Божиот дух, кој може да ја убеди нели осведочи душата. Никој толку безобзирен и без е, значи не му се предава толку на градот како оној кој што еднаш бил запознаен со вистината, бил во вистината. Страшно. Замислите си, одите семинари, не знам, по е, проповедници имате кои што патуваат, па не знам, ги викаат на семинари, па ваков предавач, па таков предавач и, и јасни, силни пораки, и длабоко сте осведочени и се осведочени. И на крајот слушате отишел, не само што отишел, туку станал голем критичар на црквата, односно на вистината, ќе кажам, не на црквата. На вистината голем критичар станал. И денес, како погледнете, толку многу групи има на интернет, само, што интернет до сега, нели, мрежа, која што многу лесно ќе дојдете до податоци, поточно, порано, а, ќе видите еден куп групи кои што ја напаѓаат црквата, ја напаѓаат, односно вистината, ќе кажам пак, и тоа се се луѓе кои што се трудат, значи што се трудат? Да ве внесат во арката? Не, да ви изнесат, или да дозволат да не влезете воопшто. Тоа им е целта. Дали биле вакви, дали биле онакви, Не е битно дали верувале во а, антитринитаризам или верувале во лунарна сабота или светкувале а, годишни саботи и празници или имат многу групи, наистина. И тие биле некојаш длабоко сведочени, меѓутоа отпаднале и станале критичери и смевачи. Вели еден друг цитат, вели, оние кои што исповедале дека го признаваат Бога, биле тие кои први ја отфрлиле веста на Ное, и преку нивното влијание и други биле водени да ја отфрват, тоа што ја кажав. Неверојатно е тоа силно влијанието на лагата и на лажната а, вест е многу јако. Па минатата сабота или предминатата го зборувавме моментот со Павле која го укорил Петра, дали кој што дволичел. Кој, што, кој, кој, кој бил заведен од Петровото дволичење? Се ли таму? Варнава тргнал по Петра. Че видите колко лесно може човек да биде заведен, ако не е добро втемелен. Една друга група, чистата и прекрасна Едемска градина, вели цитат. Минате от тоа спомнат малку по Од каде што беа протерани нашите прародители, останала се доека Господ не намислил да ја уништи земјата со потоп. И сега замислите си, луѓето ја гледали Едемската градина одалеко, нели? Не смеат да придат таму знаеме дека е чувана. И тоа е се уште еден доказ за целата вистина, дека и тоа е изгубениот едем, кон кој што само преку влегување во арката можеме да го добиеме, да го вратиме назад. Как, какво, какво сето тоа влијание е можело да има на нив? Меѓутоа, пак ќе кажам, не е. Не е доволно е влијанието. Не е доволно влијанието. И Адам лично да ви проповеда, да ви кажува. Значи, оној кој што го доживеал тоа и Исус бил меѓу луѓето, па пак тоа не е доволно. Очигледно дека не е доволно. И има една друга група. Цитатот е од едно писмо на Елен Вајд, вели, има такви кои ќе бидат како луѓето што помогнале во изградбата на арката. Значи, покрема Тусал. имало тука многу столари и луѓе кои што се разбирале и помагале во изградбата, тоа се градало 120 години, че значи, имало потреба од голема снага, спомнав минатиот пат, читете тамо тоа гофер дрво било неверојатно цврсто како камен, кој знае со какви алатки се сечело, се правело. И учествувале во изградбата на арката. И пазете, тие имале прилика не да го слушаат Ное само од време на време. Нали, ете, ќе дојде, па ке слушне, па ке отиде секојдневно биле тука со Ноја и Ноја учествувал во градбата. Значи, таа негова вера била жива вера. На лице место се гледало дека човекот е стварно внесен целосно во тоа, верува во тоа. Тие, вика, ја слушаат вистината, ја имаат секоја предност да станат луѓе со морални вредности, но сепак нема, вика, да го изберат доброто обшество, туку расипаното, денеска мнозина, затоа што така им одговара, така сакаат. Живеат по телото не му дозволили на духот да ги да го заокупира нивното срце, тронот на нивното срце. Иако имаат свој удел во подготовката на вистината, за да ги подготват, значи спремаат луѓето да се одржат во Господовиот ден, тие ќе настрадаат во сеопштото уништување, како и Ноевите столари кои помогнале во изградбата на арката. Господе, помогни ни да не бидеме во таа група, вели ќе прави паралела со наше време и тогашно време. Сите ние, браки и сестри, учествуваме во изградбата на арката. Сите ние со некои своји дарови, таленти, нели, кои што ги користиме. Некој може би колпортира, некој може би, ете, има дар на говор, некој има самаричански дар да, да посетува, да храбри, да теши, исцелителен дар, така натаму, здравствена реформа ни е дадена. Сето тоа се значени добри дарови и сите ние учествуваме во градбата на арката, но да не испадне, е, може би, сум колпортер, да не ми замери сега дане тука. Јас сум колпотиран, не е битно, само еден дел. А само заради мислата што следи, па само го взимам како пример колпортерство. Да не испадне, си одел за Бога цел живот, ама што, ти си запоставил да одиш со Бога. Може би си одел за Бога, одат, патуваат со авиони, некој Тие стендиши бракета, мада нели не отпочена сега веќе другиот е стар, меѓутоа порано како пример ги земам. Па не се свртуваат дома жените да се ги видат, буквално, значи по неколку дена дома се. Затоа што постојано беа активни, одеа и проповедаа, меѓутоа можеш да одиш за Бога, меѓутоа треба и да одиш со Бога, како што е одеш. Тоа е клучното. Можеш да учествуваш во изградбата на црквата, на вистината, пренесување на вистината до светот, но не заборавајте да го имате она, она лично а, искуство со Господа. Само тоа може да ве одржи. Одењето со Бога. Привршуваме. Битие 7.23. Крајниот резултат. беше истребено секое существо од земјината површина, како што во Матеј пишуваше. Се однесе водата. Човекот, животните, лазачите и небесните птици, се беше збришено од земјата. Останаа само Ное и оние што беа со него во бродот. Спасението е во бродот, спасението е во послушността, верата и послушността. Господ му рече на Ное влези, Ное влезе. Оние другите не влегоа. Еве, видовме зошто, од кои причини. Некои беа многу близу, некои учествува во изградбата на арката, но не влегоа. Да не даде Господ тоа да се случи со нас. Да читаме во Псалм 91 и дури би опростил и целиот, затоа што е супер. Значи, стварно, баш погоден за во контекст на ово што го зборуваме. Ти кој живееш под покрив на Севишниот. Ова е многу дава една слика на баш на арката. Че значи, каде што си заштитен од сите неволи, од беснењето на брановите. Ти кој што живееш под покривот на Севишниот, што се одмараш во сенката на седржителот. Речи му на Господа, прибежиште моје, тврдино моја, Боже мој, на кого се надевам? Зошто тој ќе те ослободи од примката на ловецот, од гибелниот помор, ќе те заштити со своите крилја, ќе се засолниш под неговите крилја, неговата вистина е штити закрил. Неговата вистина е штити закрил. Ова е многу убав стих. Не ке се боиш од нокен страв, ниту од стрелата што лета дење, ни од помрор што се подхраднува во темнина, ни од гибелта што опустува напладне и нека паѓаат илјада покрај тебе. Илјадници, милиарди дури се спомнуваат. Мислам, се доаѓа до некој заклучок дека имало милиарди тогаш. Колку не знаеме. Десетици илјади. Че во Библијата ќе забележите дека никаде не се спомнува збор милиони немало милиони тогаш, не били <laughs> илјада е, илјада, илјади, значи илјада е како најголем број, меѓутоа која сака писателот да опише некој голем, голем, голем број, милиони, милиарди, вика илјада, илјада, илјада, илјади. И тука вели илјада, илјади. До твојата десница вели, но до тебе нема да се приближи. До Ное никој, ништо не се приближи. Ное преживеа само заради тоа што веруваше и влезе, беше послушен, влезе во арката. Само штом погледнеш со окото, веќе ќе ја видиш платата на грешниците. На оние што те исмела, може би на оние што те руга, и така натаму, и така натаму. Сега кој сме кај ова, малку само една дигресија, денови, исто вчера, нек, нек никога гледам видео во кое што, на некоја телевизија, мислам дека беше таа Хепи телевизија, значи Баден а, вадено видео од Хепи телевизија, таа српска некоја телевизија, не знам ни која е, каде што гостува Миодраг Петровски, како се каше овај црногорецот. Човекот станал популарен, да ви кажам, во последно време, ба ги го бараа таму. Сега човекот си верува како што си верува, не влегувам во тоа, меѓу тоа сепак храбро изнесува некои работи. И тоа многу храбро. Е, му се укажало прилика на телевизија. И сега темата нешто беше за тајни друштва, за масони, за такви работи. И сега овој другиот до него, нешто поинаква теза, нели кажа, сосема спротивна, а он, тие се поклоници на сатаната, знаете како е директен он, сте гледали некој видео од него сигурно, како е директен, однака сече. Под мач бато, тоа е еден познат негов израз, кој што е познат во цела Србија сега, кој што го гледа. Под мач бато. <laughs> застели сето она. Вели, он како да се залага за некоје душено царство. Не, не е битно сега да не навлегувам во тоа. Не сакам да, да толку многу го рекламирам. Но, еден момент беше битен. А, овој до него, значи троица беа соговорници и водителот. Овој до него вели, знате шта, вика, знаете што, вика, А тоа вика кога вие му зборувате на Господ, сакам да ја опишам значи, како тие така наречени учени луѓе гледаат на некои работи. Тоа вика кога вие му зборувате на Господ, тоа нели вика се вика молитва. Ама кога Господ вам ви зборува, тоа се вика шизофренија. Замислите. Забегана работа, да. Замислите го Ное, замислите се себе во последно време. Замисли си со порака од Господа испаѓате пред луѓето и проповедате. Мрднати. Што друго може да чекуваме? Во кое време живееме? Но, тие, кои што ќе викаат мрднати, не знам, вакви, такви, тие, односно ние, дај Боже, да бидеме, единствено ќе бидеме спасени за жал, затоа што пораката на милоста ќе биде одбиена. Вели понатаму, Псалмот, зашто Господ е Твое засолниште, го избра Севишниот за своја закрила. Секој има право и може да направи избор. Ние го избравме, верувам, Севишниот. Само под неговата закрила има спасение. Нема да те најде несрекета, неволјата нема да се приближи до твојот чатор. Нема ни да се приближи. Господ ти каже до тука и точка. Как, какви ли се биле тие бранови, како беснеела целата, значи, состојба, каква била, па, Не дека, не знам, материјалот бил цврст, што мисли дека било само до цврстината на материјалот? Не, бе, Господ бил заштита на, над и над неговото семејство. Господ е заштитата. Зошто им заповеда на своите ангели да те чуваат, познатите зборови, со кои што гјаволот се обидел да го куша Исуса во пустината. Зошто им заповеда на своите ангели да те чуваат на сите твои патишта, ке те носат на раце за да не се сопнеш на камен, со нога да ќе газиш лав и лутица, ке ги изгазиш лавчето и змијата ќе го избавам зашто ме люби, сега Господ да се обрече и вели, ќе го избавам зашто ме люби, ќе го закрилам зашто Господовата, зашто го познам моето име, ќе ме повика и јас ќе го услишам, со него ќе бидам во неволја, ќе го спасам и ќе го прославам, ќе го наситам со многу денови, ќе му го покажам моето спасение. Тие многу денови се безбри денови. Слава на Господа нека му е. Но, уште само еден мал дел, <clears throat> кој што исто битен. Значи, читавме, се беше уништено, се беше збришено и живот не, и цел живот, жив свет и се. И се спасија само Ное и уште седом души. Или имаш уште нешто тука спасено, друго. Животните, да, две по две, нели? Односно по седом од чистите. Како влегоа во арката животните? Тоа беше свој видно чудо. Видите што вели Елен Вајт на крајот, свој ќе завршам. И тоа го гледаат неверојатно интелигентни луѓе, мудрици на овој свет. Го гледаат, измисли сега, го гледаат магарето, како лево, со магарицата. <laughs> Намерно го взимам магарето како пример, нели знаете. Сите тие мудрици. Луда работа. Ако читате тамо, дори поготово тие седом дена доека нели било затишје пред бура кога Ное е затворен внатре. Каква забава одржале околу арката таму, како се исмеале, како тоа било врв на на тоа лудување кој што го имало. Виде, тоаш вика Божиот слуга му упатил на народот последен свечен повик или пред да влезе самиот Ное со болка и со сесрано што не може да се искаже со зборови, ги преколнувал да побараат прибежиште, доека уште може да се најде. Тие повторно ги отфрли неговите зборови, го смевале и му се подбивале. Но од ненадеж, среди смевањето, хубава слика, толпата подсмевачи замолкнала. Зошто? Зато што ги виделе животните како во строј легува. Че никој не ги терал со стап или не знам што. Не, сами Или, ангелите, сушност, тука биле. Се видело како од планините и од шумите се спуштаат животни од секој вид, од најдивите до најпитомите и мирно се упатуваат кон ковчевот. Се слушнал шум, сличен на ветер, кој со своите крилја го создавале птиците, доаѓајќи од сите страни. Какви сцени биле тоа, значи. биле толку многобројни, што го затемниле небото, но во совршен ред се приближувале кон ковчегот. Животните, внимавајте каков цитат, животните ја слушале Божјата заповед, доека луѓето останале непослушни. Страшно. Но тоа го прави гревот. Полека, полека, полека, која попушташ, која влегуваш се, со таа маса на исмевачи, на мудрци, на вакви такви, која гледате човечка мудрост и слушате човечка мудрост, никаква импресија, никакво влијание, не знам каква слика да видите и чудо пред вас нема да, да делува. И вели овде, предводени од светите ангели и животните птисте влегувале кај Ное во копчегот сите по две, машко и женско, како што му заповедал Бог на Ное, а од чисте животни влегле по седом. Светот ова го посматрал со, со чудење, а некој и со страф. Значи, нормално се тоа, нели, емоции предизвикува на страф. На... Повикани се филозофите, мудреците, да ја објаснат ова единствена и необична појава, но напразно. Тоа било тајна во која ти не може да проникнат. да ова е чудо пред најголемото чудо, дошт, кој што никој што не се случил. Но напразно тоа било тајна во која ти не може да проникнат. Меѓутоа, луѓето со своето упорно отфрлани на светлината станале толку окоравени, што и оваа сцена врзнив оставило само моментален впечаток. Жалосно луѓе со таков коефициент на интелигенција. <laughs> Не е во интелигенцијата. Во покорноста е. Во послушноста. Во тоа да се сака како прво. Господ нема да не тера со сила. И внимавајте, вели, само мал впечаток. Дали често пати некојаш може би се чувствувате ќе излезете од црква, слушнате, ќе слушнате многу јака проповед, ева, значи, многу силна проповед, и ќе излезете од црква и тоа има впечаток кај вас, ама доека не замина сабота, да речем, или може би и порано. После тоа, ништо. Може ќе ја праша следната сабота, што зборавме минатата сабота? Добро, тоа е еден друг момент, може би, ето сте забравили чисто. Меѓутоа, тоа е, може би, и податок дека тоа оставило многу мал впечаток во вас. Живееме во сериозни времења. Не сакам никого да плашам или било што, меѓутоа времења налик на Ное, на Ноевото време, времења кои што ќе стануваат се потешки. Еве што се соочил Ное. Какви се групи на луѓе, па не успеале, не влегле во, во арката. Ное издржал, затоа што Ное одел со Господа, Ное, нели, на почетокот нашел милост пред се, одел со Господа, се учил од Господа, ја проповедал упорно и верно пораката 120 години, иако му се смевали и подбивале, да издржиме и ние до крај, да одиме со Господа. Напред, во Негова сила, без разлика на тоа што велат луѓето за нас. Нека му е слава на Господа. Амин.